eble mal multae credus, che la secreto de antiquae oracoloi, la voyaggio de bananoi al niai supermercatoi, cae la plastae boteloi en via cuireio, ligigias per unu mirinda moleculo, etileno. Tiu simpla hidrocarbono, parto de nafto cae natura gaso, havas historion strangan cae interesan. Dum la unua mondmilito, milito, Britio luctis contra malsato sciencistoi, experimentante cun conservado de pomoi en malvarmae ciambregoi, rimarcis ion curiosan. Mal iunae pomoi infectis iunain, causante ilian fruan putrigion. Poste oni malcovris che la culpo estis etileno, gaso cium maturae fructoi eligas por diri al aliae estas tempo maturigi. Fakte, plantoi usas etilenon kiel hormonon. Exemple, spruzi etilenon super ananas planteioi instigas floradon. Citiu malcovro revoluciigis manjo conservadon. Ciu vi iam miris, kiel bananoi el tropicae landoi, alvenas flavae cae dolcae? Ili voyagas verdae, cae nu rantau vendigio ricevas kison te etileno, kiu activigasi lian maturig proceson. Sen tio, ni mangius verdain, mal dolcain bananoin. Sed etileno ancau havas pli amusan flancon. En spirite, gi causas sentoin de euforio, cae tranquilletso. Jen kie la historio farigias magia. En antiqua Grecio, la oracolo de Delfo, sidigis super subterra caverno, cun natura fonto. La pastrinoi, trincinte aquon plenan de etileno, cion geologoi postem malcovris el subae nafto reservoi, enspiradis la gason, parigis ebriae, cae donis misterain profetajoin, interpretatain de pastro por confusitae visitantoi. Imagu, tuta religia institucio, eble inspirita de gasa toxigio. Odiau, etileno estas cie gi estas la bazo de polietileno, la plei usata plastotipo. Boteloi, sacoi, ludiloi, ciui devenaste citiu utila moleculo. Ec la fructoi en via corbo danzas lau la ritmo de etilenae signaloi. Ironie, la sama substanzo ciu helpas nin conservi mangiajoin, ancau povas ilin difecti. samtempe crei la materialoin quio ni usas por porti tiu in mangiajoin. Etileno estas kiel silenta che factoro en la granda teatrajo de homa inventemo cae naturae procesoi. Cius stius gelerta lerta el milita malcovro, antiquae spiritae ritoi, cae la simpla banano, dividas chemian secreton. La mondo estas plena je moleculae surprizoi.